aceptado. Tú sabes que eres mi hermano, que siempre estuve cuidando por todo la y te llamado. Tengo algo que me ha pasado y necesito soltarlo y decirte que querido amigo, como es que Ana no te das cuenta, Ella no es lo que aparenta, solo juega contigo y por la noche salgo inventa y te saca de su agenda, así se la pasa engañándote que no es como antes. Se cuando no te ve, sé muy bien cómo es y sé que, decirte esto te va a molestar. Ah. Pero ponete un segundo en mi lugar, verás que no puedo negarte lo que vi y fue así. La vi en un bar en donde yo estaba, entrando nerviosa y encapuchada, con alguien al lado que no registraba, con cara de bueno acá no pasó nada, y me acerqué, vi como él, se le acercaban y hablaban de usted, y se abrazaban, luego se besaban, como si la culpa Le dase placer, y ahora te pido paciencia, esto roza la demencia, ella no quiere dejarte porque escuché que está esperando tu herencia, con él Valencia. Esa maldita no siente vergüenza. Ojalá te sirva como experiencia. Porque esto es una mierda. Y sí, y sí. Fue así, fue así. Te dije que no era para ti. Y sí, fue así. Te dije que no era para ti. Y sí, fue así, lo vi. Y sí, fue así, lo vi para ti. Te dije que no era para ti. ¿Cómo has estado? Tú sabes que eres mi hermano, que siempre estuve cuidando por todos lados y te llamado. Tengo algo que me ha pasado y necesito soltarlo y decirte que querido amigo, ¿cómo es que ahora no te das cuenta? Ya no por la noche algo inventa y te saca de su agenda. Así se la pasa engañándote, vive mintiéndote. Yo como todo un tonto en el medio de esto metiéndome. Mira la fijo de una vez, notarás que no es como antes. Se burla cuando no te ve, hace muy bien como es. Dice, oh, be on the on the